իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 40 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 380 գրակոց։ Առաջնային գծի արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև D44 տիպի հրանոթ եւ 60 մմ-անոց mm ականանետ, արձակելով 9 արկ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 3-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Մովսես Հակոբյանին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն աղբյուրի համաձայն նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանին ու նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն Մուշեղ Ղազարյանին։ Նախագահը նախ շնորհավորել է Դավիթ Տոնոյանին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, նրան մաղթելով հաջողություններ աշխատանքում։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կոմիտաս Կարապետյանը, քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների համապատասխան գերատեսչությունների միջև կապերի հետագա խորացմանն ու ընդլայնմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, լրացել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեության 25-ամյակը։ Հայաստանում եւ Արցախում անկախ պետականության վերահաստատումից հետո հիմնադրամը բացառիկ դերակատարություն է ունեցել հայրենական կյանքում կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրների վճարման գործում, կենտրոնացնելով եւ ուղղորդելով հայ ժողովրդի հնարավորություններն ու ջանքերը։ Հիմնադրամի գործունեությունն ուղղված է եղել ոչ միայն պետականության արչև ծառացած դժվարությունների հաղթահարմանը, այլև երկրի արագ ընթաց զարգացմանը, բարեկարգմանն ու բարգավաճմանը։ Հիմնադրամի խողովակներով կյանքի են կոչվել բազմաթիվ ռազմավարական ծրագրեր, կառուցվել ու վերականգնվել են ճանապարհներ, ջրատարներ, բուժհիմնարկներ, տներ ու բնակարաններ, կրթական ու մշակութային օջախներ, շունչ են առել ավերված բնակավայրերը ըստ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանի, նման կարևոր ծրագրերի իրականացումը պետք է լինի շարունակական՝ ի նպաստ ժողովրդի բարօրության, հայրենիքի զարգացման, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք երամիասնության ամրապնդման։ Սա եւս մի բանակ է, որը աջակցում է Հայաստանի Վարչախին, աջակցում է ոչ միայն պատերազմական օրերին, ոչ միայն երկարաշարժից հետո, այլ նաեւ ժողովրդի համար ավելի հանգիստ պայմաններում։ Սա շատ կարեւոր է, որ յուրաքանչյուր տարի գրեթե 700.000 մեր հայրենակիցներ մասնակցում են դրամահավաքներին 25 տարի է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հավատարիմ է իր ворթեգրած սկզբունքներին։ Հիմնադրամի Արցախի գրասենյակի ղեկավար Վալերի Ղազարյանը համոզված է, որ այն կշարունակի իր գործունեությունը, լինելով համահայկական կարևորագույն կառույցներից մեկը։ Կան մարտահրավերներ, որոնց դիմակայել կարելի է միայն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ակտիվ գործունեությամբ, ասել է Վալերի Ղազարյանը։ Ինչ որ կառուցում է ժամանակակից չափանիշներով է կառուցվում համապատասխան Հայաստանում եւ Արցախում գործող շինարարական նորմերի եւ կանոնների, որոնք բավարարում են եվրոպական պահանջներին։ Սա արձանագրում են մեր բարերարները, որ բարբերաբար այցելում են Արցախ եւ իրանք էլ նկատում, որ ավելի լավ են աշխատանքները կատարվում, ավելի ժամանակակից շինանյութեր են օգտագործում, որակը բարելավում է։ Համոզված եմ, որ հիմնադրամը պիտի գործի այսուհետև, քանի որ խնդիրները շատ են, պետության միջոցները սուղ են այդ բոլոր խնդիրները լուծելու համար։ Հիմնադրամի Արցախի գրասենյակի պատասխանատուն նշեց, որ 2017-ին նույնպես շարունակելու են կառուցել համայնքային կենտրոններ եւ բազմազավակ ընտանիքների համար բնակարաններ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ Քննարկվել են Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հերթական հավաքի արդյունքները ի նշանավորում Կարեն Միրզոյանի Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև համագործակցության ամրապնման գործում նշանակալի դերի եւ զգալի ավանդի Էդվարդ Նալբանդյանը Արցախի արտգործնախարարին է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության առաջին աստիճանի պատվո մեդալ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից բարբերաբար հնչող ատելության կոչերն ու պատերազմական հռետորաբանությունը հանգեցնում են մարդու իրավունքների զանգվածային եւ բիրտ խախտումների, ինչպես դա տեղի ունեցավ 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով։ ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի 34-րդ նստաշրջանի ընթացքում ունեցած ելույթում այս մասին հայտարարել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Աշոտ Հովակիմյանը։ Նա ընդգծել է նաև Ադրբեջանի կողմից Արցախ այցելած լրագրողներին եւ խորհրդարանականներին քրեական հետապնդման ենթարկելու երևույթի դեմ պայքարելու կարևորությունը։ Ադրբեջանում էթնիկ պատկանելության մասին խոսելը դիտարկվում է որպես հանցանք։ Վերջին շրջանում հարավային Կովկասում, ինչպես նաև տարածաշրջանում նկատվում է ատելության, բռնության, քարոշչության աճ։ Նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն էլ նշել է, որ շարունակում են հետևել Ադրբեջանի բաց աղբյուրներին, հասկանալու թե ինչ վիճակ է տիրում այդ երկրում այլատիացության տեսանկյունից։ Հանրապետությունում շարունակվում են համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը տեղի ունեցավ Ջրակուսի համայնքի ընդհանուր ժողովը, որտեղ 2016 թվականի կատարած աշխատանքների մասին հաշտվությամբ հանդես եկավ համայնքի ղեկավար Վալերիկ Բաբայանը։ Միջև հաշտվության անցնելը համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ մեկ ռոպելորությամբ հարգվեց Արցախյան գոյամարտում եւ ապրիլյան պատերազմի զոհված ազատամարտիկների զինծառայողների հիշատակը։ Համայնքի ղեկավարը անդրադառնալով ժողովրդագրական իրավիճակին նշեց, որ համայնքում արկա է 57 տնտեսություն, 221 բնակիչ։ Համայնքի ղեկավարը անդրադարձավ համայնքային բյուջեի եկամուտների եւ ծախսերի կատարողականին։ Համայնքի զարգացման գործում մեծ տեղ ունի գյուղատնտեսությունը։ Համայնքի ղեկավարը անդրադարձավ համայնքում գտնվող բարելահողերի, բարոտավայրերի չափերի, ինչպես նաեւ նրանց օգտագործման նպատակահարմարությանը։ Համայնքի ղեկավարը անդրադարձավ համայնքի սոցիալական հարցերին, որը հիմնականում վերաբերվում է ակումբի շենքի շինարարությանը, գյուղամիջյան փողոցների բարեկարգմանը, դպրոցինքից դասասենյակների կառուցմանը, համայնքային կենտրոնի եւ հանդիսների տան շինարարությանը, երիտասարդ ընտանիքներին բնակարանով ապահովման հարցերին։ Ելույթ ունեցողները մի շարք առաջարկություններ արեցին եւ համայնքի ղեկավարի կողմից կատարված աշխատանքը գնահատեցին բավարար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք գրողների մեծ արման միջազգային օրը Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցյան վան համալսարանում տեղի ունեցավ Արցախցի բլոգեր, լրագրող Ալբերտ Ոսկանյանի վերջերս լույս տեսած «Իմ մասին» եւ ոչ միայն կատակով եւ լուրջ գրքի շնորհանդեսը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Պրպտուն բնավորության տեր դիտողունակ բլոգեր լրագրողը նկատում է բնության հետաքրքիր երևույթներն ու մարդկանց ինքնատիպ բնավորությունները։ Լուսանկարչական սարքը, որը միշտ իր հետ է, հավերժացնում է այդ ակնթարթները, եւ որոշ ժամանակ անց համացանցում հայտնվում է Ալբերտ Ոսկանյանի ստեղծած գունեղ համոզիչ կերպարներն ու տեսարանները։ Համացանցում իր բլոգում տեղադրած նրա ստեղծագործությունները բավական ջերմ արձագանքների են արժանանում։ Գրող հրապարակախոս Աշոտ Բեգլարյանի առաջարկությամբ Ալբերտ Ոսկանյանն իր էսսեները, ակնարկները, պատմվածքներն ու հուշերը ժողովել է իմ մասին եւ ոչ միայն կատակով եւ լուրջ խորագրի ներքո կատարելով լրագրողի իր առաջին ու վստահ քայլը գրականության ասպարեզում։ Գիրքը, որը տպագրվել է Ստեփանակերտի Սոննա Գրատանը, խմբագրել է Աշոտ Բեգլարյանը։ Ես գտնում եմ, որ ամենակարևոր հաջողությունը այս գրքի եւ ամենակարևոր արժեքը Ալբերտ Ոսկանյանի կյանքի փորձի արտահայտումն է այդ գրքում, որովհետեւ այդ մեծ փորձ ունի, կյանքի փորձ անցել է պատերազմը, անում առաջի օրվանից մինչև վերջի ու զբաղվել է շատ կարևոր մի ոլորտում գերիների փոխանակման ոլորտում եւ իր մեմուարները շատ արժեքավոր եւ մեր հետագա ծերունների համար ես գտնում եմ կարևոր նյութ է Շնորհանդեսին Արցախի գրողների միության անդամ բանաստեղծուհի բանասիրական գիտությունների տեխնացու Ժաննա Բեգլարյանը խոսելով գրքի մասին Ալբերտ Ոսկանյանին սիրով հրավիրեց միանալ Արցախի գրողների ընտանիքին։ Հանգամանալի վերլուծելով գիրքը բանասիրական գիտությունների գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը նշեց ոչ միայն նրա արժանինքները, այլև թերությունները, որոնք նրա գնահատմամբ գրական ասպարեզում հեղինակի փորձի պակասի հետևանք են։ Իր հերթին արձակագիր Արցախի գրական ընտանիքի նահապետ Մաքսիմ Հովանիսյանն առանձնացրեց գրքի հեղինակի պատմելու յուրահատուկ ոճը։ Ալվես դու ուշ ես եկել, բայց ոչ ուշացած։ Ինչի համար, որտեվ այն ցավը, այն կսկիցը, այն հումորը, այն ուրախ նոտաները, որ կան գրքի մեջ, այդ ամբողջը ընթերցողները սիրով ընկալում են, ընթերցում են եւ համարում են իրենցը հեշտ է կարդացում, թեթև է կարդացում։ Այդ ամենը չնայած հեշտ է կարդացում, բայց հեշտ չի գրվում։ Անկեղծ գրված, գրականություն չի խաղում։ Փաստի բարձ վերարտադրություն է, բայց բարձունակ չի երբեք։ Հարցին թե ում մասին է գիրքը եւ ում է այն հասցեագրված Ալբերտ Ոսկանյանը պատասխանեց. Герой моей книги это все мы. Каждый себя находит. Իմ գրքի հերոսը մենք ենք, մենք բոլորս, մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է գտնի ինքն իրեն։ Գուցե հենց դրա շնորհիվ է այն կարողացել լսարան նվաճել։ Իսկ ես գրում եմ մեր երիտասարդների համար, որ เป զի նրանք սիրեն մեր հայրենիքը, որ เป զի երբեք չմոռացվի այն գինը, որ մենք վճարել ենք այսօրվա խաղաղ կյանքի համար։ Ես մասնակցել եմ պատերազմին եւ այսօր սա իմ ներդրումն է երիտասարդների հայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Շնորհանդեսին Ալբերտ Ոսկանյանը հայտնեց, որ արդեն պատրաստ են իր երկրորդ գրքի նյութերը եւ հնարավոր է այս տարի հրատարակի այն։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի եւ Արցախի դիաբետ ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները բարձրորակ բուժում կստանան միջազգային առաջադեմ ուղեցույցներով։ Վերահսկիր դիաբետը ապրիլ լիարժեք կյանքով ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն արդեն իսկ Հայաստանի եւ Արցախի դիաբետ ունեցող բոլոր երեխաներին եւ երիտասարդներին ապահովում է երկարճատև ինսուլինային անալոգով։ Նրանք կապահովեն նաև երկարատև ազդեցության ինսուլինային անալոգով։ Այս երկու ինսուլինների համակցումը ներկայումս համարվում է առաջին տիպի դիաբետի բուժման ամենաարդյունավետ եւ ժամանակակից մեթոդը։ Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցում 3 տեղի է ունեցել երաժշտությունը սահման չի ճանաչում խորագրով երկի փառատոն։ Միջոցառմանը հանդես էին եկել 5-րդ դասարանցիները, ովքեր Ռուսաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Վրաստանի ազգային պետական լեզուներով, ազգային երկու պարով ներկայացրել են այդ երկրների մշակույթը, սովորությունները։ Միջոցառմանը ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը ողջունել է դպրոցներում նման միջոցառումներ անցկացնելու ավանդույթը։ Հայաստանյան առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Թեոդորոս Զորավարի հիշատակության օրը։ Սուրբ Թեոդորոս Զորավարը համաքրիստոնեական սուրբ է, որի հիշատակությունը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Մեծ Պահքի առաջին շաբաթ օրը։ Զորավարը հայտնի է նաև որպես վիշապասպան, որ քաջությամբ ու հավատով հաղթել է հսկա վիշապի։ Մարզասերների համար Կիևում ավարտվել է Ուկրաինայի ըմբշամարտի ականավոր մարզիչներին ու ըմբիշներին նվիրված 21-րդ միջազգային մրցաշարի առաջին օրը։ Մրցագորգ մտած Հայաստանի հունահռոմեական 5 ըմբիշներից 4-ը բարձրացել են պատվո պատվանդան այսօր պայքարի մեջ կմտնեն 66, 75, 85 եւ 130 կիլոգրամ քաշային կարգերում Հայաստանը ներկայացնող ամբիշները։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն, անձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 9-ից 12 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։